Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, October 2006. John, chapter 4. Όσον έγνω ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι Ιησούς πλέον ασματιτάς ποιεί και βαπτίζει Ιωάννης, και τίγε Ιησούς αυτός ούκε βαπτίσεν αλληματιτέ αυτού, αφήκεν την Ιουδαίαν και απήλτεν πάλιν εις την Γαλιλαίαν. Εδίδε αυτον διέρκεστε δια της Σαμαρίας. Έρχεται ουν εις πολύν της Σαμαρίας λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του κορίου, ο εδωκεν Ιακώβ το Ιωσήφ το βιό αυτού. Ήντε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο ουν Ιησούς κεκοπιακός εκ της οδηπορίας εκατέζετο ούτος επί τη πηγή, ώρα είνος έκτη. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας αντλήσει είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη πίν Ιγαρματιτέαπτου απελελίτησαν εις την πόλη να τροφάς αγοράσωσιν. ούνα αυτό η χίνη η Σαμαρίτης. Πώς σι Ιουδαίος ον παριμού πιν ετής χινεκο Σαμαρίτη δώσουσις. Ουγαρ συγχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή. Η είδης την δωρεάν του Θεού, και της έστεινο λέγον σι δώσμη πιν, σιαν ήτησας αυτον και έδωκεν αν σι δωρ ζών λέγει αυτό, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ εστιν πατή, πότεν ουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζον ή του πατρόσιμον Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιεν, και η βία αυτού, και τα τρεμάτα αυτού, απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσι παλήν, ώστε αν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ομί διψήσει εις τον αιώνα. Αλλά το ειδωροδόσο αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή το αλουμένου, εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η χινή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδο, ή να μη διψώ μη δε εν τάδε αντλήν. Λέγει αυτή, είπαγε, φωνήσον σου τον άντρα και έλτε εν τάδε. Απεκρίτη η χινή και είπεν αυτό, ουκ έχω άντρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπες ότι άντρα ουκ έχω. Πεντήγαρ άντρας έσκες, και νίνον έχεις ούχ εστίν σου ανήρ. «Τούτο το αλητεσίδικας. Λέγει απ' η κοινή, Κύριε, θεωρώ ότι προφητήσεις εσύ». Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστιν ο τόπος όπου προσκυνήντι. Λέγει ο Ιησούς, πίστευε μη χίνε, ότι έρχεται ώρα ότι ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, εμείς προσκυνούμενο είδαμεν ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν, αλλά έρχεται ώρα και νυν εστίν ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρίεν πνευματική αλήθεια, και γαροπατήρ διούτος ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνευματική αλήθεια δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η χινή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος αναγγείλει μην απάντα, Λέγει αυτοί ο Ιησούς εγωιμή ο λαλόνσι, και επί τούτο ήλταν η μαθητέα του, και εταυμαζόν ότι κοινέκος ελάλη, ουδείς μεν τι είπεν τη ζητήσει τη λαλής μεταπτής. Αφήκεν ον την ιδρίαν αυτή η σύχηνη, και απήλτεν εις την πόλην και λέγει της ανθρωπής, «Δεύτε, είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα υπήσα, μη τη ούτως εστιν ο Χριστός, εξήλτον εκ της πόλεως και ήρκον το προσαπτον, Εν το μεταξύ ηρώτων αυτον οι μαθητέ λέγοντες «Ραβί, φαγέ». Όδε είπεν αυτοίς «Εγώ βρόσιν έχω μην ημείς ουκίδατε». Έλεγον ουν οι μαθητέ προς αλληλούς «Μη της και να αυτό φαγήν». Λέγει αυτοίς ο Ιησούς «Εμόν βρώμα εστίν να ποιήσω το τέλημα του πέμψατος με και τελειώσω αυτού το έργον». Ουχήμις λέγεται ότι ετί τετραμινός εστίν και ο τέρισμος έρχεται, Ιδού, λεγούιμιν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών, και τεάσαστε τας κόρας ότι λευκή εις προστερισμόν ήδη. Ο τερίζον μισθόν λαμβάνει, και συνάγει κάρπον εις ζωήν αιωνιόν, γινά ο σπύρον ομοκέρι και ο τερίζον, εν γαρ τούτο ο λόγος εστιν αληθινός, ότι άλλος εστιν ο σπυρών, και άλλος ο τερίζον. Εγώ απέστειλα ημάς τυρίζιν ούχιμις και κοπιακάτε, Άλλοι κοπία κοπιακάσιν και ημις εις τον κόπον αυτόν εις ελελιτάτε. δε της πόλεως εκείνης, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπεν μη πάντα αϊπίησα. Ως ουν ήλτον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ερώτον αυτόν μήνε παραυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλείους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι δε εκεί έλεγον ότι Ουκέτι διατήν συνλαλίαν πιστεύομεν, αυτίγαρ ακικοάμεν, και είδαμεν ότι ούτως εστιν αλητός ο σωτήρ του κόσμου, μετά δε τας δύο ημέρας εξήλτεν εκείτεν εις την Γαλιλαίαν. Αυτός καρ Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη Ιδία πατρίδη τιμήν ουκέχει. ότι ουν ήλτεν εις την Γαλιλαίαν, εδεξάντο αυτον οι Γαλιλαίοι πάντα εωρακότες όσα επίσην εν Ιεροσολύμις εν τη Ιορτή και Κιαυτήκαρ ήλτον εις την εορτήν, ήλτεν ον παλιν εις την κανά της Γαλιλαίας, όπου επίησεν το είδωρ και ειν της βασιλικός σου ο βιός εισθένη εν Καφαρναούμ. Ούτως ακούσας ότι σου σική εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, απήλτεν προς και ηρωτά ενα καταβεί και γιασίτε απ' τούτον δύον, Ημελεν γαρ αποθνίσκην, είπεν ούν Ιησούς προς εάν μη σημεία και τέρατα είδητε, ου μη πιστεύσετε, λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, Κύριε, καταβήτη πριν από τα νύν το παιδίον μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς, πορεύου, ο βιος σου ζει. Επίστευσεν ο άνθρωπος το λόγο, ον είπεν αυτό ο Ιησούς, και επορεύετο. Είδητε αυτού καταβαίνοντος η δούλη αυτού. Υπήντησαν αυτό λέγοντες ότι, ο πες αυτού ζει, επίτετο ουν την ώραν παραπτών, εν οικομψότερον έσκην είπαν ουν αυτό ότι εκθές ώραν εβδόμηνα ἀφήκεν αυτόν ο πυρετός. Εγνώουν ο πατήρ ότι εκείνη τη ώρα εν είπεν αυτό ο Ιησούς ο βιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και οι εκεί αυτού όλοι. Τούτο δε πάλιν δεύτερον σημείον πείσεν ο Ιησούς ἐλτῶν των εκ της εις την Γαλιλαίαν.